حديث دوصد هجده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کس مرا در خواب ببیند همانا خوابی درست دیده است дар ин ҳадис ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд ҳар касе ки маро дар хобаш бибинад дар хоби ҳар касе ки ман биёям آن بنده در حقیقت من را دیده است که شیطان خودش را به شکل من کرده نمیتواند بندگان خدا کدام از شما در خوابتان جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیده باشید این را بدانید که آن خود جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که شیطان خودش را به شکل تمام انسان کرده می تواند مگر به شکل جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خواب هیچ کس در آمده نمی تواند و در خواب هیچ کس آمده نمی تواند پس دوستان خدا کدامی از شما رسول الله را در خوابتان دیده باشید یا میخواهید آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خوابتان ببینید پس عمل کننده به سنت های جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید از سنت های رسول الله بیرون مروید و هر چیزهای نو پیدا را پیروی نکنید البته را جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خواب خواهید دید و صلوات برای آن حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم زیاد بفرستید انشالله آن در خوابی شما خواهد آمد و آن جناب رسول اکرم بهترین مخلوق بهترین پیغمبر و بهترین انسان و محبوب الله زلجلال را خواهد دید این حدیث از کتاب صحیح بخاری